قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا, إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم Sema, sioni katika yale niliyofunuliwa mimi kitu kilichoharimishwa kwa mlaji kukila isipokuwa kiwe ni nyamafu au damu inayomwagika au nyama ya nguruwe kwani hiyo ni uchafu au kwa upotofu kimechinjwa kwa jina la asiyekuwa Mwenyezi Mungu lakini mwenye kushikwa na dharura bila ya kutamani wala kupita mipaka basi hakika Mola wako mlezi ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu wa ala alladhina hadu harramna kulladhi dhufur wa ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم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 walioshirikisha lau kuwa Mwenyezi Mungu angetaka tusingelishiriki sisi wala baba zetu wala tusingeliharimisha kitu chochote Vivi hivi walikanusha waliokuwa kabla yao mpaka walipoonja adhabu yetu. Sema, je, nyinyi mnayo elimu mtutolee? Nyinyi hamfuati ila dhana wala hamsemi ila uongo tu. Qul lillahi alhujjatu albaligha falau shaa lahadakum ajma'in. Sema, basi Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hoja ya kukata na kama angelipenda angelikuhidini nyote kul halumma shuhadaakum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum ولا تتبع أهواءهم كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون Sema, leteni mashahidi wenu wataoshuhudia kuwa Mwenyezi Mungu ameharimisha hawa. Basi wakishuhudia, wewe usishuhudie pamoja nao. Wala usifuate matamanio ya waliozikanusha ishara zetu, wala hawaiamini akhira, na ambao wanamlinganisha Mola mlezi wao na wengine. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Ewe nabii sema Hivi sasa sipati katika panapotoka mambo ya kuhalalisha na kuharimisha katika niliyofunuliwa mimi wahi juu ya chakula kilichoharimishwa kula mlaji isipokuwa kitu hicho kiwe ni nyamafu kimekufa na hakikuchinjwa kwa njia ya sheria au damu inayotiririka au nyama ya nguruwe kwani hivyo vilivyotajwa vinadhuru na vichafu havijuzu kula na pia katika vitu vilivyoharimishwa kula vinavyotoka katika itikadi sahihi kwa kuwa wakati wa kuchinjwa lilitajwa jina lisilokuwa la Mwenyezi Mungu kama sanamu au mwabudiwa mwinginewe Juu ya hivyo mwenye kulazimika kwa dharura kula kitu katika hivi vilivyoharimishwa bila ya kuwa anatafuta utamu tu wa kula na bila ya kupita mpaka wa ile dharura basi huyo hana dhambi kwa sababu mula wako mlezi ni mwenye kukufiria na mwenye kurehemu. Basi hivi ndivyo tulivyokuharimishieni nyinyi na Mayahudi tuliwaharimishia nyama na shahamu na kila kitu cha wenye makucha katika wanyama kama ngamia na wanyama wawindao. Na katika ng'ombe na mbuzi na kondoo tuliwaharimishia shahamu yake tu ila shahamu ya mgongoni au iliyoko matumboni au iliyochanganyika na mafupa. Na kuharimishiwa huku kulikuwa kwa ajili ya kuwatesa tu kwa ajili ya dhulma zao na kuziachisha nafsi zao wawezi kujilinda na matamanio. Na hakika sisi tunasema kweli katika maneno yetu yote na miongoni ya hayo ni habari hii. Wakanushi kukanusha katika haya tuliyokuletea wahi, waambie kwa kuwahadharisha, hakika Mola mlezi wenu ambaye anapasa mumuamini yeye peke yake na mfuate hukumu zake. Ana rehema iliyoenea na kumfikia kila anayemtii na pia anayemuasi kwa kuwa hafanyi haraka kuadhibu. Na lakini haitakikani mghurike na hivyo kuwa rehema yake imeenea kote kwa sababu adhabu yake hainabudi kuwafikia hao wakhalifu. Kwa kutaka kujitolea udhuru kwa ushiriki wao na kule kuharimisha vyakula alivyohalalisha Mwenyezi Mungu na kukanusha yaliyowafikia kuwa Mwenyezi Mungu kaudhika nao kwa vitendo vyao washirikina watasema ushirikina wetu na kuharimisha alichohalalisha Mwenyezi Mungu ni kwa mujibu wa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kuridhi kwake. Na lao angelipenda yeye kinyume cha hayo na angelichukia tuyatendayo, basi tusingelimshirikisha sisi wala waliotangulia. Na wala tusingeliharimisha kitu chochote alichotuhalalishia. Na walio kabla yao waliwakadhibisha mitume wao kama hawa wanavyokukadhibisha wewe. Na waliendelea katika kukanusha kwao, mpaka ikawafikia adhabu yetu. Waambie hawa wanaukanusha. Je, mnao shahidi wa kutegemea ulio sahihi ya kwamba Mwenyezi Mungu amekuridhieni nyinyi mumshirikishe na mhalalishe mkatutolea? Katika maneno yenu hamfuati ila kudhania tu, na hiyo haitoshelezi chochote katika haki, na nyinyi si chochote si lolote ila ni waongo tu katika hayo mnayodai. Ewe nabii, sema Mwenyezi Mungu ana hoja iliyo wazi kuwa nyinyi ni waongo katika madai yenu kuwa Mwenyezi Mungu ameridhia vitendo vyenu. Wala hamna hoja katika ushirikina wenu na kuhalalisha kwenu na kuharimisha kwenu na mengineyo. Na Mwenyezi Mungu angelitaka amhidike, angelikuhidini nyote mkafuata njia ya haki. Lakini hakutaka hayo kwa kuwa nyinyi mmekhiari njia ya upotovu. Ewe nabii, waambie leteni wasaidizi wenu watakakushuhudieni kwamba kweli Mwenyezi Mungu ameharimisha hivi mnavyodai kuwa ni haramu. Wakihudhuria na wakashuhudia, basi wewe usiwasadiki, kwa sababu hao ni waongo. Wala usifuate matamanio ya hawa waliokanusha hoja za uumbaji na Qur'an inayosomwa na ambao hawaiamini akhira na wanamshirikisha Mwenyezi Mungu wanamfanya yeye sawa na hao miungu inayoabudiwa kwa uongo